Koldo, ez da eta hogei urteko lehen osteguna, baina 2000 urte honetan lehen osteguna izango da kiroletik saioa entzuteko aukera izango dena urte berria, baina urte zarreko ohitura berdinekin, ostegunero, ordu berean, e, bueno, guerdiko ordu batetan, puntual, puntual, asteburuko kirol deialdiak eta eskualdeko kirol taldeen albisteak e, errepasatzen jarraituko dugu, Real Unionek urteko bigarren jardunaldia izango du, bidasoa entrenamenduetara bueltatu da, atzo bertan gainera, bi asteko atxeden aldiaren ostean, eta gainontzeko taldeek, ba, bueno, gabonetan jardun badira ere batzuk, asteburu honetan, txapelketa ofizialetara, ekingo dute eta ohitura zarrak aipatu dugularik ba 2020ko saioetan ere gombiatu bat izango dugu saio guztietan eta ez nola nahikoa eta gaurkoan ez nola <laughs> nahikoa estudian ba, azken urteetan eskualdeak eman duen ba kirolari oparenetako bat oparoena mhm. izan ez bada ba duela laugarren joku olimpikoetan parte hartzeko txartela lortu zuen En ondo entzun duzu, eh? Laugarren joku olimpikoak. <laughs> Eta horri buruz hitz egiteko nola ez, Santiago Terra Klubeko urbizietako palista Ander Elosegi izango dugu gurean koldo urteazteko luxuzko gonbidatua, ordu bat daukagu bai. aurretik, mera zorri egin dugu. gainera, lehen da biziko euskalduna da, eh, lau joko olimpikoetan jokatzen, ez dakite eh, orokorki edo gizonezkoetan soi, baina ebozen kasutan lau, lau joko olimpiko e, gabe marka haundi bat da. Ba, bai erraldoia, e, eh, ba, lau biderlau amasei, bueno, amasei edo amabi, be, segun tarola kontatzen dena, amabi urtez, goi, goi, goi maian. Goi maian. Eh, mantentzea. Maiari gorenean. Ez da, ez da hauntzaren gaberdiko ez dula. Ba, hauek eta bestelakoak, aipatzen bitugu. Eh, ba, ordu bia bitartean, horretaraziko dugu gaurkoan eh, ondoren ez dugula ipar horratza saiorik, eh? gaurkoan greba eguna baita, ipar euskal herrian eta, bueno, ba, erakinetako bat, gure programazioan hori xebera, da, ipar horratza saiorik ez dugula, baina eh, kiroletik, edo kirolik, kasuntan ez da faltako. Eta futbolarekin hasiko dugu, ez? Real Unionen egoerarekin, esan dezakegu saikapenaren pelean aurkitzen dela, baina noski egonkortasuna handiagoa eh, behar eta merezi luke, eh, ba, bai, ne, itzulia. Merezi luke bai urtea oso ondo hasi zuen, garaipena erditzi eh, zuen azken minutuan, aro deportibo deren aurka, eta larun batean, ba, hori bera lortu nahiko du, kala aurka, segurunik, ba, bueno, gol gehiago sartuz, eta eta ez azken minutuan, lasaitasun gehiagorekin, askot jaso dute azken minutuan gola, bai galtzeko ala berdintzeko. Bueno, ba, aurreko astean, e, az, bueno, aurreko asteko neurketan, larogeita emezo, barkatu, larogeita amasi garren minutuan, hmm. Jorge Galanek urrezko iru puntuak eh, lortzeko gola egin zuen, gol horren bidez, hogeita iru punturekin denboraldiko lehen itzulia, ba, amargarren postuan bukatu du Real Unionek, baina ezin dira erlaxatu, promozio eta jetxera postuak lau puntutara baitituzte soilik eta mm. horregatik aipatzen bai. genuen, ba, bueno, egoera, ego kontu, bai, egon kortu behar dela. Zalkapen erditik bera, estu daude. Estu daude, eh? Bai, bai, eta bai, orduan, ba, bueno, orain, eh, bigarren partia jarraian da, ba, Real Unionek eh, etxean jokatzen duela, eta etxeko partia mm. guztiak baliatu behar ditu bigarren itzulionetan, ba, bueno, puntuak batzeko, eta eta, eta, eta mm. selkapenean gora egiteko, Zailkapenean gora ez, gehien bat, eh, beko postuak aldentzeko. Bai, eh, e, Zailkapenean eh? ondo bai. kokatuta dago, erdi, erdi, erdi, erdiko taulan, baina, bueno, mm-hmm. hor daude, lau puntutara. Eta orain bigarren itzuliari, hasiera emango diotelarun batean, esan bezala kala horraren aurka, bigarren aldiz jarraian estadion galen jokatuko dute, eta bigaina izango zen, ba, urteko lehen 6 puntuak batzea e, ez usteko baja bat izango du talde txuri beltzak, kala horraren aurkako neurketan, mm -hmm. atzo klubak jakin arazi zuen, Joel Sola, ba, izarra taldeak sinatu duela, azken aldian Joel Sola aurrelari bezala jokatzen ari zen, baina ez mhm. zegoen eroso postu horretan. Eta ba, klube aldatzea mm. hautatu du, bera bai. izarratik etortzen... Bai, etortzen... itzuliko bide hartzen du. Eh? Bi urte ondotik, uste datu eman dutela ere, hogeita emeretzi partida jokatu bitu realunenekin, lau gol egin bitu anartean, baina esan bezala, bere erabakia omen da, bere erabakia izan da, txuri beltzen disiplina usten duela, eta, bueno, ba, e, gabonetako neguko fitxaketa leio bai. honetan edo, ez? Ikusi barko da. Ba, ikusi barko zer adosten duten hmm. ba, klubeko ordezkariek, ea behar duten ba, Joel Solak ordezkoren bat behar duen, ala hmm. arrobiko norbaitekin apostu bat egiten den, ikusiko da. E, dena dela, garrantzitsuena larun bateko neurketa da, hause da, Alberti Turralde, kala horraren aurkako neurketaren inguruan, ba, aipatu diguna. Bai, lehenengo itzuelia bukatu deu, nahiko e, izan da guretzat, hasiera kaskarra, geho pizkanaka pizkanaka nik uste eh, hobeto egin degula eta momentu hontan ba margarren posizioan nik uste dute eh, ba denboraldiko momentu honenean gaudela Orain bigarren e, itzuli hasten da, kalaurrakin etxian, eta bueno, e, e, berrezkuratu ditugu jokalari batzuk e, azkareko partiduaretik, eta bueno, baita larruzea galdu, ba, txartelan gatik, baina bueno, pensatzen dugu bigarren buelta honetan ba hobeto eingo auzak gauzak eta taldea e, sendo bikola eta gero eta gero hobeto Bueno, ba, horiek dira Real Unionen entrenatzailearen hitzak Real Unionekin erlazionatutako beste albiste bat, gorka etxe berria, izango da talde txuri beltzaren kirol arduradun hmm? berria. Orduan, bueno, ba, agian, ba, gorka etxe berriak, lehenengo afera bat izango du, Joel bai. Solaren ordezkoa bilatzen. Hmm, eta, hmm, bueno, imaginatzen. Bai, edo, kasuetan, eguko fitxaketan eta honetan zai izaten da, eh? Gauza, bai. merkeak eta onak topatzen. Bai, normalean beti, bai, bai, baina, betira, eh, ikusiko bai. Bueno, merkealdiak ere ba- badaude <laughs> bai, bai, Esan bai. larun batean, neurketa garrantzitsua durra unionek aurrean, arratsaldeko lauetan, estadion galen, kala horra jasoko du talde irundarrak futbolarekin jarraitu, emakumezkoen gorengo mailan marinok eta ondarribiak, ba, itzuli berria hasiko dute aste buruenetan, irundarrek beti gazte lideraren aurka jokatuko dute etxean, eta ondarribiak kasu honetan, etxetik kanpo trintxerperen aurka jokatuko dute. Trintxerpetarrak, ba, bueno, azken zelkatuak dira, gogoratu ezagun, Marino hogeita sortzi punturekin zelkapeneko bigarrenak dira, eta ondarribia hogeita zazpi punturekin irugarrenak dira, irundarren. Atzetik, gizonezkoen futbolera itzuliz, erregional horrezko maian, Real Union Bek, 2000 eta hogei on, ba, bueno, momentu hauetan aurkitzen den egoera txarrari buelta emaneiko dio, horregatik urteko lehen neurketan garaipena eskuratzen saiatuko dira. Estadion galen jokatuko dute, selkapeneko irugarrena den beti gazteren aurka, mm. hau marinok ere beti gazteren aurka jokatzen du, gogoratu ezagun Real Union amabost punturekin, selkapeneko amasei garren postuan kokaturik dagoela, momentu hauetan jetxera postuan, baina, bueno, urbil ditu, eh, ba, bueno... Mm. Maian jarraitzeko postu horiek, eta ba, esan dakoa, 2000 eta hontan, ba, egoera latzoni, ba, ba, irauli beharko dute. Azkenik, erregional preferente maian, ondarribiak deusto donostia jasoko du ondartzak iroldegian, dunboa eguzkik urnietaren aurka jokatuko du etxean ere, eta gure txokoak, Santo Tomas, Lizeoaren aurka jokatuko du, etxean ere, iruak, etxean. Ondarribia, bia, selkapeneko azkena da 6 punturekin, gure, gure txokoa bederatzirekin, ba bueno, amala hogarrenak dira, eta dunboa guzki, hogeita bost punturekin, selkapeneko 6 garrenak dira. Ea, ba bueno, 2008 mm. ontan, bai Real Union, eta bai gure txokoa, baita ere, ondarri egoera alatz hauek, ba, bueno, mm. Mm, mm, lortze duten, edo gai diren hori bai, lortzeko. Bai, eh, berezik ondarri benetan ez zuluan, eh, sartu bai, baitira. Bai, bai, bai, bai, bai, Ba, futboletik eskubaloira igaroko gara, ipatu dugu saioaren hasieran bidazoa bi azteko atxedenaren ondoren atzo entrenamenduetara bueltatu dela. Jon Azkue, Joan Ledo eta Kaldio Doriozuela, Espainiako selekzioarekin txapelketa izan duten ez beranduago mm. batuko dira taldera, baina batuko ez dena denboraldi honetan, behintzat Pako Barte izango da. Gogoratuko duzue, ba, bueno, e, denboraldiaren hasieran sorbaldan min hartu zuela, hiru jabete gontzen neurketari jokatu gabe, baina itzuli itzultzekoan, ba, sorbalda berdinen lesionatu ondoren, kirofanotik pasa behar izan du, ebakuntza ondo atera da, baina esan dakoa, datorren denboraldira arte, ezingo du, jokatu pako bartek, baja sentsiblea da, defentsan, gehien bat, eta are gehiago kontuan izaten badugu, ba, bueno, hasiko dela, bigarren itzulea, eta asobal liga, asoba kopa, belus EHF Champions Leagueari aurre egin beharko diotela, eta hmm. berriro ere, nekea, partidu asko, eta... Hmm, agenda eh? itzulean bakarrik hogeita mar neurketa jokatu dituztela, beraz. <laughs> ba, bueno, ia, ia biden boraldi. Hori da, hori da, eh? Ba, bueno, le, or, ba, guzti hori prestatzeko, e, hilabete honetan hiru lagun arteko jokatuko ditu bidazoak, lehena urtarriaren amazazpia nantes, talde handiaren aurka jokatuko dute, nantes, Frantziako ligako bigarren zelkatua da, ba, bueno, hor, ere, ba, bueno, Belux EHF Champions Ligako testeatze puntu bat ere, ba, horretarako zegoen prestatuta lagun arteko hau, Urrengo asteburuan lekun berrin Elbetia anaitasunaren aurka jokatuko dute eta azkenik urrengo egunean ba, Zumarragan, Balonmano, Logroño, Larrio, Joaren, Aurka, Leiatuko, da, Bidasoa. Hori Bidasoaren inguruan, baina eskualdeko, eskualdeko gainontzeko talde. Bat, aipatu ere, atzo, astigarragako, sagardo, Sasoia edo Denboraldia eh, estrenatu bai. zuela, bai. irekizutela, Bidasoako jokalariek. Hortxe, bire. Eh, ba, hortxe ere, ospakizunetarako bai. tartea ere izan dutela. <laughs> eh? Gombidatu bituzte, eta hoiek izan dira, eh, uste dut, usur eh, Usurbile, Miguel Indurain, Eta ba, astigarragako zagarrotegietan, bidasoako jokalariak, eh? Bera, hortxe ere, ondo, ondo espatuko zuten, ba, <laughs> gabonetatik bueltako lankarga. lan karga. Hori bidasoaren inguruan, baina eskualdeko eskualeko gainontzeko taldeek, ba, 2008ko neurketekin hasiko dira, Frantziako nazionale irumaian, endaiako estadioak aurreko urtean bukatu zuen bezala, hasi nahiko dute, e, eh, garepenarekin. Etxean, tarde aurka, tardetzen aurka lehiatuko dira. Euskadiko senior ligan ilkap ondarribiak Ford Mugarri Arrasateren aurka jokatuko du. Zuzenezko lehia izango da. Hau, laugarrenak eta seigarrenak baitira urren ez urren, eta nola ez txingudi gaindar klubeko bitaldek ere, asteburuan jokatuko dute emakumezkoak gipuzkoako lurralde mailan peren zelaian jokatuko dute, eta gizonezkoen taldeak gipuzkoako bigarren lurralde mailan goierrin urola arantza diren aurka arituko dira. Eta gabonetetik bueltan ere, maiten iza, lekainako bitaldeak berriz ligara, ligari erreparatuko diote, gogoratu ezagun, ba, bueno, e, an Champions Leaguean eta ligan aritu direla, orain emakumezkoen taldea, ba, bueno, etukapean arituko da, txartel lortu zuen, ba, zailkapeneko edo multzoko irugarrena izateagatik, eta, ba, bueno, etukapeko, e, finala ordenetan egongo dira, lehen aldiz, Ba, lehen aldiz Championsen aritu zirela, lehen aldiz Etukapeko finala urdenetan eta bueno, ba, talde okerrez banago talde Portugaldarrat bat tokatu zaio eta irabaztekotan, ba bueno, Etukapeko, etukapeko finalerdietara iritsiko lirakete. Hala ere, ba bueno, asteburu honetan Espainiako liga superdivisioak eh, izango dituzte izpide, Eta gainera, aurten bikain ari dira Espainiako ligan, emakumezkoen taldea liderrak dira eta gizonezkoak bigarren zelkatuak. Bi taldeak larun batean, ba, etxetik kanpo jokatuko dute, eta kasualitatez, biek zelkapeneko bosgarren zelkatuaren aurka, emakumezkoak teknigen linarezen aurka jokatuko dute, eta gizonezkoek artealen aurka arituko dira. Saskibaloian ere eskualdeko taldek jardunaldia izango dute, 2000 eta ez da Saskibaloi talde gorenen urtea izan, eta beraz, 2000 eta hogeiaren hasiera honetan azken emaitzako betzen saiatuko dira, ondarri biaikaz basketek emakumezkoen lehen maila nazionalean lointek gernikaren aurka jokatuko dute, zelkapeneko bosgarrenak direnak gernikarrak, emakumezkoen txapelketari jarraiki, ba, erroi bidek, intxaurrondoko internazional taldearen aurka arituko dira, hauek ba, Gipuzkoako lurraldeko bigarren mailan e, gogoratu barraukagu, ba, erroibideko neskak edo jokalariak zelkapeneko laugarren postua defendatuko dutela azkenik gizonezkoen txapelketan, gizonezkoen bigarren maila nazionalean, hain zuzen, erroi bidek San Prudentzio talde gazteitar, gazteiztarra jasoko du, irundarrak e, selkapeneko bederatzi garrenak dira, eta bosgarrenak jasoko dituzte, oso talde gogorra da San Prudentzio asteburuko neurketaz, eta erroi bide gabonetan antolatu duen ba, gabonetako txapelketaren inguruan, Sergio Martin entrenatzaile eta kirol zuzendariak hause jakinarazi digu. Bueno, ba, igandentan e, eh, bueltatzen da ba, kompetizioa gure taldean. E, San Prudentzio daukagu e, aurrean astuntan, eta ta, bueno, talde, talde gogorra. E, intentsitate ba, ondiko, ah, taldea da, batez ere ba, kanpoko jokalariekin. E, ez dira oso, oso altua gainera urtean, ba, beraien ba, izan duten azken bi urteotan ba, jokalariekin poratena barrutikan, ba, ba ez dago e, eta beno e, taldea e, ba San Prudentzio babeti e, koiko postuan egonda azken bi urteotan e, gure ba azken bi urteotan jokatu ditugun ba lau partia beti galdu ditugu baina in ere ba, beti <laughs> galdu ditugu ba 5 puntu baino gutxiago eta beno ba ber e, astuntan ba ba ja e, ba zaigu ja irabastea E, gu, ba, bax batzuk izan du baina beno, beti bezala ba, gariperaren bila e, aterako gara e, dugunarekin, eta ta ber, ba, et, ba, gu talde sendoa gara atxean, eta ta ber, laugarren garaipena ja e, lortzen badugu laster, eta aurrera begiratzen dugu ja, ba, temporaliare e, aurrera segitzea. Eta azkenik errugbia zitzegin egin behar dugu, endaiako estadioak eta txingudi errugbi klubak ere euren neurketak izango dituzte. eta biek helburu berdinekin jai txiera postuak lehen bait lehen, ekidi nahi dituzte, 2000 eta hogei urte honetan endaiako estadioa surge taldea jasoko du etxean, zazpigarren zelkatua, eta eneko mazizior jokalariak dion bezala, bai ala bai garaipenaren beharra dute gogoratu ezagun lehen, e, itzulian ba, berrogeita puntu gora jaso zituela endaiako estadioa sugerzen zelaian, baina bueno, guazen jokalari endaiarrak zera dioen entzutera. Duden iganean, eh, ara, handarraitzen egira surgeren kontra, ara, Diakinez, eh, uh, eh, irailan, surgerat joan ginelarik, ba, birroita puntu hartu genitula, ara hor azkenak gira, badugu ino partida gutiago, baina ara hor hor eh, fite, fite, fite eh, puntuak uh, irabazi behar ditugu, ara, egoera ez, ez lagitzeko. Esan dakoa, garaipena bai ala bai, ba, larritasunak ez edo kezkak ez handitzeko, eta txingudi klubari ere, garaipena ez lekioke gaizki etorriko, playa undin jokatuko dute, getxo artearen aurka, eta 2008an aurrekoan, baino maila, obeagoa eman beharko dute, garaipen gehiago lortzeko eta horren beharra daukate. Azkenengo kiroletik saioan, ba, goratuko duzue, Lea Etxebarri eta klubeko ordezkaria oh. elkearrizketatu genuela, eta ipatu zuen, bera-bera taldeak alineazio ez egoki erabiltzearen ondorio sortzi puntu kendu zizkietela, hori uste zuela, edo etzegola bai. ziur, ba, zuen, zuzen zehoen, eta horrek mesede egin dio talde irundarrari. Orain bera-bera, minus lau, punturekin zelkapeneko azkena da, nahiko kurioso da, minus lau bai, punturekin bueno, egotea. Hori berreskuratu beharko du. Eh, berreskuratu beharko eh, du, hori da, bai. Eta txingudia rugbi kluba, ba, sei punturekin zelkapeneko azken aurrekoa da. Orduan, bueno, ba, bueno, bimieta... Amar puntuko aldea. Bai. <laughs> Bera berarekin. Hala. Eh, ongi da, ongi da. Baina... Ba, bule, bulegoetan, baina gauzak... Eh, arauak horretarako daude. Arauak horretarako eh, daude. Eta... E, baina, bueno, kirol arloan ere zeo zer bauka txingudi Rubikluak e, hobetzeko eta inigo kamarero ba, beti argia izan da e, alor horretan, guazen entzutera inigo kamarero, mm. txingudi errubiklubeko jokalari eta lehendakari ordearen hitzak. Larun bat honetan, zaitza txingudi taldea txapelketara bultatuko da. Getxo hartuko du playa hundi zelaian e, arratsaldeko lauetan. Ez da partido erresa izango, e, joaneko partidoan ondo irabazi ziguten, baina prest ikusten dugu gure burua gauzak erresak ez hartzeko. Orain sailkapenean e, azken aurrekoa postuan gaude eta hori izan nahi du eh, txapelketa bukaeran promozioa jolastuko beharko genukela eta hortik irtetzea nahi dugu txapelketa bukatu baino horren. Horretarako garaipenak lehin bailen lortzea beharko dugu lesionatu batzuk bueltatu dira jolastera, eta entrenamentutan serio gaude eta sentsatzio honak e, eh, ikusten dira, beraz, baikorrak gaude helburu hori lortzeko. Gogoratu nahi dut ere, hilak bostean eh, gure jokalari hoi bat e, eh, du zela, manu taberna eta bere omenez, larun batean minutuko isilgunea egongo dela partidua hasi baino Bueno, ba, inigo kamararen, itzekin, dagoeneko errepaso guztia egin dugu. Ongi da. Eta... Desglosatu dugu bai, asteburu eh, bai, buru, osoa. Urte berria bakarren guztia. Bai, eta... denak gogoz, ba, bueno, kroketak eta janden guztia <laughs> bai. erretzeko, eta oraindik ez da urte berre. Baina, Xabi, urte berriak, 2008ak, e, eh, joko olimpikoak ere... Joko olimpikoak, Tokion. Tokion, aurtena asiatokatzea. Eh, oraindik desente falta da e, uda sasoirako baina e, badugu irundar bat dena prestatzen hasia dena. Bai, iaia ja ohituta gaude, eh, Sander egi e, joku olimpikoetan jokatzea, baina eta batzuetan ez gera ez gera kontziente horrek dakarren esfortzu fiziko eta mentala, ez? Mm. Eta ba, leno aipatu dugun bezala, ama bi urte mailari gorenean egotea. Ba, minutu gutxi barru, ohartxo batzuen ondoren, Andere Losegi hemen izango dugu, eta ba, bueno, guzti hau, hau eta ze eh, hitz egingo du, baita ba, etorkizuna, ze... Mhm, daki, bon, laugarren baten ondotik, bosgarrena ja marka historikoa historikoa. Gorputak izango, izango du, eta Andere Losegik izango dugu. Hori da, ba, handerak estudio estudioa, eh, sartzen den bitartean, esan bezala. E, oar gutxi batzuk entzun eta, e, ba, zuekin gaude berriz ere. Urtsula, nafa joan da, ez, lakurdin, ez, nafa baina zuga jamur dira, ez, xara da. Bo, Bartzolariek hasti dute erabakitzea. Urtagilaren amabian, ortsola jatetxean, bertso Baskaria! Lapurdiko lauko plasara taldea, nafajoako eskukularen aurka, lekuak atxikitzeko deitu urtsola jatetxera, 0 bost, bost bederatzi, bost lau, bi bat, iru bat gure gatiak bertxolak antolaturik. Mestibul! Euskal Irratietan munduko musika entzuntzazu DJ Bullen eskutik! Ostiralero, behatzitatik amarretara eta larun batetan zazpietatik sortzietara uinen bitartez, dantzan jarriko Zara! antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, duzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. gara beraz, eh, eta txen txiki baten ondotik esan bezala ba, gaurko gonbidatuarekin guaz, eh, Xabi, eta ez nola nahikoa, eh? ba, astero ez baitugu, eh? olimpiko bat, gure hmm. artean. Hala da bai, hemen dugu da, 2000 eta hogei urteko lehen elkarrizketatua, luxuzkoa izan ere, ba, Europa eta munduan zehar, irungo iriaren eta Santiago Tarrak klubaren izena eramandu eta urteak daramatza hori egiten, handere losegi, eguer dion. Bueno, Gordion. Bueno, eslaroneko munduko txapelketako iru domin, Europako txapelketako domina bat, laugarren bi postu e, joku olimpikoetan, haze palmaresa, eta guzti hori borobiltzeko, ba, ba, joku olimpikoetako laugarren txartela lortu duzu ere. Bai, alaxe da ez, e, bai, esan e, konten egin dagoakin eta orain eh, ronka politia dugu e, aurtengo demoraldian. bueno, ai, leheno zurekin egon gara pixkat hitz egiten eta eta lehenengo biloku olimpikoetan bila hogarren postu lortu zenituen, Pekinen eta Londresen, ba, e, domin bat lortzeko e, gogotxu izango zera azken e, olimpiada hauetan ez? Bai, egia esan entratzen ari banaiz e, horretako da ez, e, ni badakite oso zai izango dela, baina nik uste dute nire aukerak eh, izango ditu dela, eta eta hori izango nire burua Tokioko joko olimpikotan. Askotan entzun dugu, ba, bueno, iru olimpiar joko, jokoen ondoren, ba, kirolari askori galdetzen dioti, bueno, eta ja hauek azkenengoak izango dira, eta zuk laugarrena lortu duzu. Imaginatzeut lehenengo joko olimpikoak, ba, bueno, ilusio handia, egin egin zuela, ez? Baina azken joku olimpikoen txartel honek ba, ba, ba ilusio handiago erekin agian. Eh, handiago ez dakit, baina handia bai, ez? Azkenan e, gure kirolan e, joko olimpikoa dira e, lehiaketa garrantzitsuena eta lehiaketa handiena eta e, bertan parte hartzea parte hartzea bera nahiko zaila izaten da eta bueno, nire kasuan ba zortea izan dut eta laugarren aldiz e, parte hartzeko aukera hau eh aprobetsatzeko go handikin nago eta ia esan eh, ilusio handiekin hartu dut. Gaina ez dakite e, e, eskarmentoa duzulari dagoeneko, beste manera batean e, aurrekusten duzun e, Joko Olimpikoetan parte hartze hori edo Joko Olimpiko bakoitza e, mundua da? Bai, bakoitza mundua da, ez baina nik ustute ja e, dakadan eskarmentua lagunduko diala ba Ba, bueno, e, tentsio egoera horiek ondo kudeatzen, eta bueno, nik uste bueno, da, da, egin dudan karrera hori ere alde dudala eta bueno, hori aprobetsatzeko ba, hori aprobetsatzen zehatuko gara. Bai, eh, aipatu dugu lehen laugarren aldia dela, laugarren joko olimpikoak eta aipatzen zen lehen Euskal Euskalduna lau alditan eh, eh, joko olimpikoetan parte hartzen zuela, zarela, e, aipatu duzu bai ez, bai, gizonezkoetan, soiek ez? Bai, alaxia, emakumeek hori aurretik egin zuten, eta bai, ba, la, da, baina, bueno, hori momentu honetan niretzako, ba, estadistika txiki bada, datu bat bestik ez, e, esan bezala ez, e, ilusioa lehenengoak izango balira bezala ditut, eta eta orain e, ez dakategia esan e, burua zea horietan ez, datu eta gauza horietan ez, orain mm. ni badakite Uztailaren hogeita zian dudala proba eta hortan e, hortan ari naiz. Nainera, bai. bueno, aipatu duzu, ba, Uztailaren hogeita zian daukazula proba eta denborarekin jakin duzula ba, txartela Olimpia jokoetan parte hartzeko txartela duzula eta orduan, ba, bueno, prestatzeko ere, ba, ba, denbora aina daukazula eta denbora jakin bat eta ja kontrola, on, bueno, ondo kontrolatu ezakezula planteamendu hori, ezta? Bai, e, hori da ez, e, askotan e, naiz eta plaza lortu gero... E, bueno, gure eh, arteko e, eta eh, lortura, e, eskuratu behar izaten dugu, baina kasu honetan nik irailean bertan jakinuen plazan ezako zela, eta horrek azkenean e, lasaitasun bat ematen du, e, prestatu dezakezulako denbora, ba, denboraldia, ba, luzera begira eta zure puntu formarik onena ba, ustalerako prestatu ez, eta horrek ba, nik uste dute demoraldiari ere kalitate puntu ekstra hori ematen diola, eta eta orain eh, hortan diar dugu. Bai, bueno, zentu horretan ez dakite, joko olimpikoen eh, urte bat eh, urte batean prestaketa lan berezia eskatzen du? Zerbait ez derrein egiten da? Ez, egia esan, e, aurreko urtetan ez dugu joko olimpiko euki, eduki baina bai emunduko txapak eta azkenean e, ba, denboraldia nolabait prestatzen ba, zure lehiak eta garrantzitsuen ari begira, ba, hor e, mailarik onenan egoteko, baina egia da, ba, joko olimpikoak eh, berezia direla, gainera e, normalenean e, kanal berri batean egiten dira, orduan kanala hori ondo ezagutu barra dago, kasu honetan e, Tokio kanala berria da, bertara jungo gara askotan entrenatzera, eta naiz eta ez oso aldaketa hundirik ez egin, ba, egia da, ba, urte olimpikoan ba, bidea gehiago egiten dela, eta batez ere, ba, bueno, e, diru gehiago e, o, erabiltzen dela edo, e, dagola ba lehiak eta berezia prestatzeko eta bidaietarako ere. Orduan ez daiteke ba ba batean eh e, e, e bai berezia dela ba bai. bo, hobe prestatzen direlako gauza horiek Eh aurreko zeuzu ja dagoeneko Japonia noiz joango zaren edo zenbatetarako Bai, bueno, egona gara, ez, iraileko iraieko munduko eta gero, e, zera, e, bi, bi aldize bi aietu genuen, e, Tokiora, ondo ezagutzeko kanala eta inguruko, bueno, inguruko giroa, eta orain e, neguan ez, da, ez, gau ara juteko plani, baina bai, e, martxotik aurrera, ba, esiko gara, ba, noiz behinka, aste bete, bi asteko mm. irten aldeak egiten ara, eta bueno, nik uste dute urte nahiko mugitu izango dela. <laughs> Eta Tokion, Tokiora bidaiatzen ez duzuen bitartean, non entrenatzen arituko zara? Ze, bueno, hemen elkarrizketatu genuen duela hilabete batzuk hola zabal, eta, bueno, mhm. berare kanpoan entrenatzen ari zen, eta askotan kanpora juten zela, eta, bueno, ba, tarte horretan non, non ibiliko zea? Bai, e, orain neguan, e, neguan eta gabonak etxa, etxan pasatu ditut, baina orain e, eh, urtarrilan e, zelanda berrira juteko naiz. Han, e, bueno, amar bat egun egin goitu zelanda berrian, beste hogei bat Australian, denetara hilabete, hilabete eta, eta ja, martxoan, martxo aldera hemen nagola, ba, pentsatzen dut, eh, hemen entrenatu, gero Londresen ere, Europako txapelketa dakagu maietza bukaeran, orduan hori ere prestatzen zehatuko gara, Tokiora ere egingo ditugu irten aldi batzuk, orduan, eh, bai, aurtengo denboralia nahiko mugito izango da eta horiek izango dira nola Estres hori ere kudatu behar da, ez? Ba, bueno, e, eh, bidaien arteko neke hori eta guzti hori plantatu, ondo plantatu behar da ere. Bai, e, bueno, hori ere izaten da, hori izaten da nola baite eh, denboraldi aurreko planifikazio kontua, ez? Eta hori, bueno, hori nire parte dibintzat, nire entratzaileak egiten du, xabita garna, eta bera, bera da hortan e, aditua, eta berak prestatzen du gutxora bera denboraldiko e, bueno, zera plan hori. E, kilometroan hitz, <laughs> e, egaldian hitz, e, materiala eramateko nola e, logistika ere beharko da, Bai, ba, gure kasuan materiala e, gurekin eramaten dugu, e, zera bertan. Hmm, ongi da. Bai. E, bueno, Clara Olazabal, aipatu dugula, leheno komentatu diazu, ba, bueno, Clara, Olazabal, Clara, Clara Olazabalek, ba, bueno, beste Kataluniako palista batekin lehiatu beharko duela, ba, Tokioko Joko Olimpikoetan lehiatzeko, ez da? Bai, e, klarak e, plaza lortu zuen, baina ez e, ezen bere izan, baizik eta orain e, katalana baten aurka jokatu beharko du, eta bueno, e, hor, e, hor bere aukera ditu eta ikusiko ea lortzen duen. E, ba, bueno, deno dakigu eta berak ere badaki ez dela errexe izango, baina ba, garbi dago da, e, bere aukera ditula, baina iaz denboraldi oso nahi egin zuen, e, munduko txapeketan ba, bosgarren eh, plaza lortu zuen, eta, bueno, nik uste dute horre eh, beraukera ditula eta aprobetsatu barra daukala. Zelkatzekotan, mm. ba, zure bidea egingo zuen, ez? Eh? Zuzuk esan duzu, ba, bueno, hogei urtekin hasi zinela Joko Olimpikoetan, zure lehenengo Joko Olimpikoak hogei urtekin izan zela, Klara zelkatzekotan, ba, ba, zure pausua jarraituko lituzke. Ba, bai, e, horrela da ez, eta ea, ba, sorte pixa batekin lortzen duen, eta... Horrek esan nahi ere, ba, Santiago Derra Klubean gauzak urtetatik, ba, ondo, oso ondo egiten ari direla, ez? Bai, nik uste, bai, ez, eh, azkenean hor eh, dugu hor dago, zeak, ez, maitzak, azkenean e, gauzak txikitatik ondo egiten badira, ba, gero, <laughs> maitza hauek agertzen dira, eta eta garbi dago, ba, klubean bueno, lana ondo egin dela. Ongi da. Eh, andar, eh, iru joko olimpiko, iru diploma, ez? Oker ez banaiz, olimpiko eskuratu dituzu, eh, diploma olimpiko bat lortzeko gauzak oso, oso ongi egin behar dira, baina hori hobetzeko zertan eh, hobetu beharko zenuke? Uf, Edo zer gertatu, ze, hor dira ere, noski. Bai, galdera zaila ez, azkenean... Eh e, joko olimpikoak e, lehiaketa berezia dira eta hor daude on honenak hor daude eta denek nahi dute ondo egin joko olimpikoetan, ez? E, lehiaketa berezia delako. Zer egin bar den hobetzeko, zer egin barduan hobetzeko? Ba, gauza zaila da, azkenean egunez egunez egun entrenatze entramendutan, ba, gauza txiki txiki horiek e, saiatzen hobetu eta eta gero lehiaketa iristen den momentuan ba, ba tensioak eta e, urduritasun hoe ba ondo ondo kudeatu, eta azkenean e, olako leiaketa batean e, irabazle, irabazlea izaten dena da, ba, agatsu gutxien egiten dituna, eta eta seguraski hori izango agakoa, ez, e, lehiaketaren egunean, ondo konzentratuta egon, ondo prestatuta eta akatxe txikien eh, gutxien egiten ditunak horrek emaramango mm. du saririk handiena. <laughs> gainera ez da eslaroneko kirolean, ba, gainera penalizazioa daude eta egun txar bat, ba, edo nortizan mm. izan dezake eta sorpresa handiak izaten dira ba, urtero. Eta, bueno, ba, joku olimpikoak zer... Ur, urduri alde batera usteko eskarmentuak ere eh, balio du, bai. beraz. Eh? Baina joku olimpikoak zerbait baldin badute beti gola magia bat, eta beti gola sorpresen bat, edo historiaren bat, dolakoa, eta erretiratu bartzana, eta domina lortu bartzana. agian, agian, bueno, esan dugu lenoa urte bizista dela, baina, bueno, joku olimpikoak eh, urte bizista eta <laughs> ospatzen dira, baina zergaitik ez, ez? Aurten, ba, domin hori iristea. Bai, bai, esan bezala, ez, orain entrenatzen ari banaiz da, e, nik eh, benetan ustu dalako, eh, nera aukera ditu dala, e, oso konsiente naiz aldi berean oso zaila izango dela, e, lehiak eta berezia delako, eta parte hartzen dugun guztiok egongo arelako gure euneko eunean, eta bueno, lehiaketaren maila oso, oso altua e, dela denodakigu baina baina hori, ez, eh, ni badakit e, ni gauza kondo egiten baitut eta denboraldia ondo prestatzen badut, e, eh, horregongo naizela eta azkenan hortan hortan nabil, e, nire aukerak e, aprobetsatzeko bueno, pues, intentzioakin. Mm, e, Euskal Herretik, Santiago Tarrak e, erakutsi du, arrobi ederra duela, baina ez dakit e, mundu mailan zintzu diren ba, potentzia nagusiak edo, eta e, zurea bezala beste ba, e, joko olimpikoen parte hartze konfirmatuak dauden dagoeneko, beste aldetan, ara ez zintzu dira, arerio nagusia. E, arerio nagusia ba, asko daude. Iesan e, e, gure kirola da da e, lehiaketa oso irekia dela, beti baude beti da dago e, fuerte edo favoritoen bat, baina lehiaketa oso ireki izango da. Oraindik an e, herrialde asko oraindik gainera ez dakate bere plaza era bate mhm. definitua, ordan ezakigu zehazki zeintzuk izango diren e, e bueno, lehiatzen izango direnak, baina garbi da ona da ba, fuertenetakoak edo fuertenak izango direla bai Eslovakia eta bai Eslovenia, ez dakate oraindik e, plaza fijatua, baina eramaten dutena ere beti izango da mm. oso oso fuertea eta gero ba, betiko potentzia ba, bai, bai eh, Frantzia, bai eh, bai e, zea e, dia eta ezakitu hain bat, baten bat pasako zai, baina Baina, mm. bueno, lehiaketan ikustut oso horra izango dela. Mm. Eta Japonia joaten zaretelarik, e, ba, entrenatzera, kanala ezagutzeko, pentsatze dute eh, handikan ere eh, besteak ibiliko direla, ez? E, Elkarri ikusiko duzute? Bai, bai, bai. <laughs> E, Nola zabiltzaten eta, eh? Bai, gainera, e, joko olimpikoetako, e, zera, kanala, eta kanalean entrenatzeko gorak e, baldintzak beti izaten dira e, berezia joko olimpikoen garaian, e, ezin, ezin dugu edozein egunetan joan ara entrenatzea, baizik eta badira e, zera, periodo e, ofizial batzu bertan entrenatzeko, eta noski ba, e, periodo ofiziala horietan e, denek aprobetsatzen dute, eta hor da mm denoto batzen duan e, mm. Ba, bai, bai. eh, entratzen ari gara Bai, kontrol handia egongo da hori entrenamenduetan <laughs> bai, eta, eta <laughs> bakoitza bere bere kano ondo zain du eta dauza guzti horiek. bueno, eta nik gustut eh ba bueno, elkarrizketa guztietan egingo dizuten galdera, ez? Eta honen ondoren zer? Bai, eh <laughs> askotan egiten digute galdera hori eta ba esan eh ez dut asko pentsatu edo zerrago, baina nik gustei ja e, azkeneko E, joko olimpiko izango direla, e, hori ia seguru eta datorren urtean ez dakite leia edo goi mailan lehiatzen segituko da, baina baina bueno, nor daki, ez, azkenan. E, ia esan ez dut asko asko pentsatu hontan, orain e, zentratuta nago ere lehiaketan, ni bakit nere nere proba uztailan 26an dela eta urtearen hogeita zazpian, ba, pentsatu gogut edo hasi gona izan, Ni zer ba, egin. Nik uste dut, ba, ustaiaren hogeita zeian, ba, bueno, bai, Euskal Herri osoa, Irun osoa eta Eskualde osoa, ba, ba, zure proba ikusten egongo garela, ze, mm. bueno, ba, mm. argi dagoena da, beti euneko eguna emateuzula joko olimpiko guztietan, eta, Eta bueno, ba, denak ere zapore hori dakagu, eh? aurtengoan lortzen andere losegik, ba, bueno, bere, bere domina lortzen duen. Bai, aurtengoan gainera, bueno, ba, Japonian izan da, ordutegi aldetik, e, ba, begira, ebi harko gera, eh? Ja, bai. ze ordutan den, eta noizen baten buten. E, eh, Klara, hola zabali ere, uste du, galetu geniola, e, ba, bidasoi baiari buruz, eta bai. munduan ere, ba, nun maite duen gehien, ba, arraun egitea edo, e, hain justu, kirola egitea. E, zuri nire gaitoko izut, ba, bidasoa ibaiak zen suposatzen du, zuretzat. Bueno, gure, ibaia beti izango da, beretzia guretzago ez guk, e, eh, bertain ikasi dugulako nola baite, eh, ba, zera, ibiltzen edo, kanuan ibiltzen, ordan, e, naiz eta ez e, izan, e, zera, eslaloma pratikatzeko lekuriko onena, badagolako, munduan zer badagolako, E, leku gehiago, ba, beti izango da gure erreka kutxuna eta beti izango barruan, ez? gure bihotzean beti edukiko lekutxiki bat diazoi hmm. baiak. Bai, bueno, eh, aukerak izan du ziren ere eskualdean ba, e, behar bezalako instalazio batzuk lortzeko, hori ez ere geratu da, ez dakite egunen batean, e, eh, bueno, ba, domine olimpiko batek ere behar bada, bultza eman dakioke? Bai, baina bai, zaila da ez, eh, hori ba zegoen e, proiektu famatu bat eta gero atzera bota zuten edo, baina bueno, ez agite. Eh, Oza, <laughs> horiek gertatzen eta ia san, e, ez dugu, zai, bueno, gertatu zen eta eta hmm. listo ez, ez diogu buelta gehiago eman eta hmm. baina ala ere, guk e, gure bidasoa ibaia ba, disfrutatzen segitzu gu, naiz eta bueno, be, ibaiak beti du bere gora berak, ez, ura askotan igotzen da, bezetan ez dago urik ondo entrenatzeko, baina baina hala ere beti beti gaude hor, gure gure txokoan, eta eta ala jarri dezala. Bai. Eta munduko bazter ba, guztietarik ibili zarelarik, eh, aipatu ba, leku egokia ba, daudela mundu mailan eh, zeinekin geratuko zeinake? Mm, ba, asko dago la baina beti nik gogoratzen dut e, zea Txinako eh, Pekingo kanala, oso, oso kanal e, zen, gaina oso oso gogorra urre mugimendu nahiko bortitzekin eta beti eta nire lehenengo joko olimpiko izan da ba, beti mm. gogoratzen dut ba, ba bueno, ez, e, zea, kariño pixatekin. Bueno, ba, hortxe. Eta, eta bueno, ba, elkarrezketatu guztieri, ba, bueno, azken galdera batekin urrengo saioaren pausa ematen diogu, ba, kanta bat eskatuko dizugu, ba, ba, zuretzat berezia dena, motibatze dizuna, edo, edo, eh, zein den, zein den eh, aukeratze duzun kanta? Ba, bat aukeratze gotan, ba, esan ez dut aukeratuko, baina esango dizuet eh, taldea zein den, eta gustatuko ditzake goxerri piauren kantaren bat entzutea. Bueno, ba, jarriko gu, Jose Ripiauren kantaren bat. Kantaren bat, ez bukatzen dugu. Beno, ba, e, urteak horrendikan luze joko du, e, eh, guztaiaren hogeita seia bitartean, e, jarraituko du, aipatu duzu maiatzan Europako txapelketa, e, hortxe ere badela. Ez dakit, e, ba, bertan Europako txapelketa bera helburu duzun, ala, bueno, entrenamendu gisa hartuko duzun azken batean. Ez, ez da helburua helburu handiena baina Europa txapeketa da, ba, nola baiteko lehenengo froga e, importante aurtengoa, eta mm. naiz eta ez e, ez emaitza bera hori, e, emaitza bilatu, ba, saiatu gara alik eta horren egiten, ez, mm. E, horre izango direlako nire aurkari guztiak, eta lehenengo mm. nola baiteko lehenengo testa izango delako, eta nik uste dute, Londresen izan da, kanal oso polita izan da, ba, nik uste lehiak eta polita izango dela denontzako. Gaina, maiatzerako pentsatzen ja, olimpiar txartel guztiak banatuak izango direla, ez? Ja, eh, jakinaren gainean. Bai, denak ez <laughs> badira gehien gehienak, orduan de, horri mm. ikusiko dugu, e, bueno, ba, goitzaren maila zein den, eta nola mm. lehenengo test edo proba bezala oso lehiak eta polita izango da. Oso no, ba, ba mi esker, placer bat izan da zuemen izatea, eta bai maiatzean, eta bai eta guztaian, ba, bueno, oso digongo geha, eta hemen, ba, zure maitzak e, eh, helarazteko, eta berriro ere, eskerrik asko gurean izateagatik. Bale, mi esker bai. zuei. Gura jaun. urtetan Bi urtean behin urtarrian izaten da Bi urtean behin Diabro zintzu baten festa eguna Ospatzen da Diabro zintzu baten festa eguna Ospatzen da demonio ateratzen du Bakoitzak bere barnetik demonio ateratzen du Tabako eta rona erosten duten barran daiteko Tabako eta rona erosten dute barran daiteko Zure

Eta hortxe behar da Jose hauren Piauren eh, kantua, ba, Andere Losegik eskatu bezala, Xabi, bueno, ba, placer bat, eh? Ba, kiloari handi batekin, eh? Ba, zora garri, zora garri. Ea... Plazerra elkarrezketatu guztiak dira, baina, bueno, bai. lako bai. ba, joko olimpikoetan aritu den kirolari batekin, e, bueno, bai. aritu den, Eta lau aldiz den, arituko den, jokalari batekin, ba, bueno, e, bueno kirolari batekin e, lasai asko hogei minututxo elkarrizketa lasai bat bueno, bai plazerra da. Eta, eta probestuta hemen irunen, e, beno, ja, eskualdean ba- dagoela, ba- eh, egun batzu Probestu darren nuen bai, zelanda berrira joan behar du, eta, bueno, bukaeran, hortik, aurrera, e, ba, guztailaren hogeita zeia bitartean, e, beno, e, bidaiak egingo bitu bai, eh? Han, bai, eta, ah, bai. han eta hemen, eta bideiatu gabe, gehiagi bideiatu gabe, kirola egiteko kere bada, eskualdean, bai, bukatzeko beti informazio praktiko batzuk ematen bitugu. E, zer dugu? Bai, kirola egiteko bada eta kirola ikusteko ere, eh, ba, ba, bueno, aurreko eh, tarteko partidoaz aparte, ba, bueno, beste deialdi batzuk baditugu ere. Larun batean, lurralai esku, eskuaz klubak, ba, urte berriko eskuaz txapelketa antolatu du, e, eh, urtarriaren amaikean izango da, hemen euki genuen gorka arretxe, ba, bueno, aipatu bai. zuen, urta, e, eh, barkatu abenduaren hogeita sortzian ba, urte zarreko e, eh, txapelketa antolatu zutela, orain urte berrikoa, eta ba, urte zarreko txapelketa ipatu dugula, urte zarreko txapelketarekin batera, ba bueno, eh, squash eskola hasi dute, uh -huh. hor urbildu ziren zei bat ume bertara, eta ba, txapelketan, txapelketari dago gionez, ba bueno, amabos pertsonek inguru parte hartu zuten, y IADENEC Club Ecuagua, bueno, Hmm. txapelketa nahiko interno bezala hartu zuten, eta, eta bueno, ba, ama, esan dako, ba, pertsonek parte hartu zuten, oso giro honean, eta, bueno, ba, hmm. jendea urbildu zen, ba, bai. den familiarrak, eta bar, eta, bueno, pixkanaka, pixkanaka, ba, lurra lai eskuaz kluba ere, handitzen dijoa, ah, Hori da, eh, ba, haien elburua, azken elburua, eh? Ba, hori da. Kirola honi bultza da matea, eh? Ba, bueno, gabonetan, e, eh, urbildu ezin ziren pertsona horiek, orain daukate, Urbiltzeko unea, larun batean, eta eta gaina lehiaketan parte hartzeko, dikan apuntatzeko denbora dago, beraz. Ba, bueno, e, hartalekun. Hartalekun, hori da. E, eta horrela azten da, eh? Bai. Piztinara odatzen, eta txapelketa batean parte hartzen. E, gero, badakizua, po, pozoina odoleta sartzen delarik, kirol batekin, ez dago gero erremedi horik. Hori da, hori bai, da, bai. Gainera, hori xe ipatu zuen gorka. <laughs> bai, bai. Eta pozoinik bada kirol herrikoietan, bueno, herri lasterketena da. Ba, bai. eh, atletismoa edo, eh, baina, bueno, ba, eh, kalean eh, bai. egitekoa, eta orain gabonen ondotik behar bada, inoiz baino. bai, bai, baina nik uste pro honetarako gabona baino lehen prestaketaren bat eh, egin barko zela, bai. Bai, bai. Izan ere, ba, bueno, bidaz eh, atletiko taldeak otxailean, otxailaren amalauean, irungo erdi maratoiaren irugarren edizioa antolatuko du, irugarren aia nahiko kontsolidatuta dagoen proba bat da, erdi maratora, e, eh, maratoiaz gain, amar kilometrotako lasterketare izango da, ba, bueno, ba, ba, pertsona horiek, erdi maratoia korritu nahi ez ba, bere lasterketa ere izango dute, amar kilometrotakoa, eta dortxalak, ba, oiko tokietan eskuratu diteke, ba, ordenagailu bitartez, kirol probak e, Eta gero leire esport edo papiko dendetan. Gogoratu ezagun aurreko edizioetan bederatzi un pertsonen guruk parte hartu zutela helburua beti bezala hori berdin du edo gainditzea da eta eta bueno ba esan esandakoa mm geroz eta eta kontsolidatuta dagoen e, erdi maratoi bat da geroz eta lauagoa izaten saiatzen ari dira E, bidazo atletikoko taldeak, za bueno, askok ba, markak behar dituzte, eta atleta uhum. askok marka horren bilatzen dira, eta irun, ba, Ba, irungo erdigunean proba bat egin bai. nahi bada, e, eh, gora eta bera egin behar dela. Eh? Beno, azterketa horretan gainera Euskal Herria hiri bidea igo behar da, eh? hai justu, eta, beno, ba... Aurrek urtean animatu zinen zua mar kilometrotako bai, bai, aurten... <laughs> E, aurten ez dut uste. <laughs> Bueno, Aurten ez dut uste, baina, beno, eh? froga politxea da, urbanoa, eta berez bi itzuri dira, herri errimagatu itzuri bat, eh, eta pixka gehiago, eta mar kilometrokoa itzuri bakarra, eh? osatzearekin. Ah, San Silvestre egin zuena, eta lau kilometro gehiago hmm. egitea hausartzen dana, ba, bueno, hortxe auka aukera, irun barrena, iria barrena, ba, bueno, eh, amar kilometrotxo egiteko, eta hausartenak, ba, bueno, erdi maratoia, hogeita bat, hmm kilometro egiteko eta okerrez banago ere beste bit deialdi ditugu mm, eh, bai, pilota partida eta irungo mendizalea bai, pilota, bat pilota partida handi bat eh, ba, urteroko kontua da endaiako bisintxo bestak e, bere ala ditugu e, ba, urtarriaren emesortzi eta hogeita bosteko asteburuetan bi asteburutan bueno, bai, justu e, urtarriaren hogeita lauean e, danborra dagunaren bezperan izango da, eh? endaiarrak e, ba, pilota elkarteak antolatzen duen, e, pilota partida profesionala, gaualdia, beltzeniako dan lugarte pilotalekuan, e, bi partida izango bira, baina e, aipatu ba, behin goetxea seigarren mariz gurena bigarrena, eta hartola imazen artekoa izango dela partida nagusia, e, txapelketa nagusikoa. Ba, partida polita da, bai. Sarrerak hogei eurotan, eta bueno, ba, danilu garte bertan, enda jarrakek duen e, e bule pasa, e, bota jen e, telefono zenbaki edo imeietara, ere harremanetan ba, e, e jarzaitezkete datozen egunetan. Eta aukerrez banago, ba, bigarren itzulearen, txapelketaren bigarren itzulearen lehenengo norgeiako eta kobati izango da eta mm. babiek oso behartu iristen dira Artola eta Iman bai, azken bai, aldia, ba bueno, pixkat eh, jitsi indute bere maila, irugarren postura jetxi dira, eta bengo hmm. eta, eta marizkurrena, ba, ba, azken bai. aurrekoak dira, eta... garaipena beharra, bueno, ba, beharra dute, eta, eta bai. begarren itzule honetan, garaipenak behar dituzte, bai ala bai. orduan, bai. ba, bueno. E, eta oso... Eh, partida, eh? izan ere, ba, beltzeniako da nilu garte pilotalekoa, oso, oso e, frontoi, ezkerpa eta azkarra da. Eh? Ba. Eta sentzu horretan, Ba, merezi du ikustea. Ba, bengo txak hor bere magiatera esake. Bai, hogei eurotan, eh? Izan ere, herriko txak eh, diduz partida da, hogei eurotan txartelak. Eta bada beste deialdi bat, irungo mendizaleak egiten duena, hau, eh, lehenago da, larun bata ontan, e, eh, biseran itzartua dira goizeko saspiretan, e, bueno, ba, goize nahi duenak, E, tolosa azpirotz, e, ba, ibilbide egiteko, mendiz mendi, eh, egun horretan, larun baten egingo dute, e, telefono bat emango dugu, ba, nahi duenak bai. bertara deitzeko izen emateko edo, behatzi lau iru, iruro geita iru amalau lauro geita lau, iruro geita iru amalau lauro lau, eta bestela irungo ere topatuko bituzue. Xetasun guztiak. Azken aldian egiten ari den eguraldiak mendira joate askatzen du. Olako eguzki eta hotzakin eta mendira joate askatzen du gorputzak eta bueno, ba zazpitan esnatu behar baldin bada, zazpitan esnatuko bea. Hori da. Ba, itzordu horrekin bukatzen dugu eta horretuko dugu helduen asterenean, e, eh, ohiko programazio osoa, eh, berreskuratzen dugu laia da eh, eta bueno, ba, e, eh, Jean hemen izango dugula baita zuere Dena komentatzeko noski bai. Hori da, eh, asteburuko emaitzen errepaso egiteko Xabi. Mil esker. Zuri goldo, eta nola ez entzuleari, ba, irratiaren bestaldean egotagatik, ondo izan eta izan untxa. Aio. Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula vbikoitza irualdiz kiroletik.eus Bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria. ere bertako produktuen alde egin nahi dugu. Bidasoa kilometro zero, batu zaitez kanpainara. Ni ere bidasoa kilometro zero. Bidasoa kilometro zero.